Nilqakom għal 11-il programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici. Programm ta' tfittxija, programm ta' skoperta, programm li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, ma konniex nafu bihom, jew konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess Forsi nintebħu illi huma wkoll mod ieħor. Ejna l-programm ieħor fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici flimkien miegħi Tony Sant. Hawnhekk qed nippreżentaw affarijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-enċiklopediji. Fl-aktar edizzjonijiet riċenti fil-programm ta' vjaġġi enċiklopedici illi qegħdin nagħmlu f'din is-sensiela, iltqajna ma' nies illi huma bbażati barra minn Malta. Nies illi jew huma marbuta b'xi mod jew ieħor mal-Wikimedia Community Malta jew inkella u kif ukoll xi drabi mhux biss jew inkella eh, huma involuti eh, f'xi organizzazzjoni oħra tal-Wikimedia barra minn Malta. L-organizzazzjoni prinċipali tal-Wikipedia l-oħra, apparti l-Wikimedia Community Malta, illi eh, iltqajna magħha sissa kienet il-Wikimedia Community Ireland. U llum ħassejt illi jkun sew illi nerġgħu lura niffukaw sew fuq il-ħidma tal-Wikimedia Community Malta e b'mod dirett anke billi niltaqgħu ma' waħda mill-membri attivi ta' din l-għaqda. Il-persuna illi għandna llum bħala l-mistiedna għal vjaġġ enċiklopediku tagħna hija allura membru attiv tal-Wikimedia Community Malta. U din hija Angie Balzani li maħħa biex eh, namlu affarijiet simili għal kif għamilna ma' diversi mistednin oħra illi kellna diġa f'din is-sensiela, saqsejta tibda tirrakkuntalna anka dwar l-enċiklopediji f'ħajjitha eh, meta kienet għadha żgħira anke d-dar u hiju titrabba u x'naf. Eh, semmi li enċiklopedija moħħi mur direttament fuq viżjoni ta' xi 15 il-ktieb kienu fuq il-wall unit id-dar. bound bl-aħmar bit-titli eh, bil-sections minn A sa B, minn C sa D, u konna nirreferu għalih biss meta kien ikollna xi assignment l-iskola u kien jriduna infittxu xi ħaġa. Kien qisu lanqas taf x'naqbad ngħidlek kważi kważi ngħidlek qisu ehm, xi ħaġa biex iżejjem bih iktar għax ma konnux ma konniex insibulu ħafna użu ħlief meta meta kienu jgħidulna biex nużaw l-iskola. Eh, sekonda waħda, nekka minn din id-diskrezzjoni jidher li din hija l-verżjoni ta' tfal ta' l-Enċiklopedija Britannika U dwar il-Britannika tkellimna drabi oħra jew il-Britannika għal ħafna żmien kienet l-enċiklopedija. Iva, iva, għax di kienet inxtrat ħafna ħsieb u kienet swit ħafna flus. U missieri kien dejjem jgħid jaħasra ħlejna dawk il-flus kollha u ħadd mu qed jużad dal-kollezzjoni. u konna nużaw isa kważi kważi bdejna nitfarfru aħna l-aħwa li sakemm wasalna biex nibdew nużaw, naħseb ħafna mill-kontenut ta' fija kien ġa sar obsolit u sar antikwat li ma kienx updated. U allura jiena hawn nipprova nibda nifhem x'inhu l-iskop ta' enċiklopedija Qatt ma qbadt minn rajja li mort ġo librerija jew mort id-dar u ftaħt ktieb mill-enċiklopedija biex noqgħod naqra bħala ġifieri sistema ta' referenzi u jien li niftakar mill-memorja jekk meta ssaqsini jien kont nirreferi għal dal-kotba meta kont qed niġi mistoqsija fuq xi ħaġa li ma nafx biha. Allura qisni jekk kont qiegħda l-iskola, jekk kont qiegħda sixth form, forsi mort l-università, dejjem mort għal l-enċiklopedija meta kelli bżonn xi referenzi qabel ma kien hawn Google u vera. Qabel eh, ma kien hawn Google jew ehm, ossija biex inkunu aktar preċiżi qabel ma daħal l-internet fid-dar għax eh, Google sar sinonimu ma l-internet jew nkella l-internet sar sinonimu ma Google. Għazel int kif tħares li għadin. Imma allura fil-każ ta' Angie Balzan, il-mistidna tagħna llum waqt il-vjaġġi enċiklopedici, tajjeb naraw ukoll kif daħal l-internet f'ħajjita biex eh, nifmu eh, kif morna minn din il-perspettiva dwar l-enċiklopediji fl-ambjent domestiku għal dak ta' l-enċiklopediji Online. Jien kont ta' meta kont għadni bej l-università, bej sixth form u l-università, kont nagħmel part-time job, ġo stamperija, kont reporter, kont nagħmel ħinijiet żar la u l-lem, u hemmhekk kien hemm l-internet, jien kont isni bdejt nifhem naqra x'inhi dis-sistema tal-internet ħafna qabel ma l-internet daħal ġod-dar. Ehm, għax hemmhekk kien jintuża għal skopijiet ta' news, skopijiet ta' informazzjoni eh, u isek kważi kważi għas tirrealizza il-kapaċitajiet li kienet joffrilek. Eh, kont imur id-dar għas kont nagħti każ kważi li jisni m'għandix internet id-dar, għax konna nużaw biss għal meta nkonna nkunu x-xogħol, infittxu l-affarijiet li kien hemm bżonn, kien limitat ħafna eh, u isek qas kien jiġik f'moħħok li din din l-opportunità das-sors kien ħajġi għandek id-dar, dik dik dik l-ewwel isek interaction li kelli mal-internet. Umbagħad ġi d-dar isu isu kien ċaġa żejda. Ma kienx xi ħaġa li kulħadd kien qed jifhem il-bżonn tiegħu, iżda once li daħal id-dar, ftit ftit da sera lil kulħadd, sera l-attenzjoni ta' kulħadd. Ħlif ħlif illum ju l-missieri li qishom kienu jħarsu leħ bħala xi ħaġa tagħkom, xi ħaġa tagħkom dakom iż-żgħażagħ u qisu huma m'hemm xejn ta' interess fih. Issa s-sitwazzjoni nbidlet totalment għax il-mami tiegħi ehm, tiggugili non-stop kull ma jiġi qudiem għajnejha iġġennek. Hawnhekk eh, tajjeb illi ma nispiċċawx nitkellmu dwar Om Inġi Balzani, Sinjura Balzani mhijiex il-mistidna tal-programm, u sija Sinjura Balzani Zajra hija il-mistidna tal-programm. Ma allura f'dan il-każ e, ikun jagħmel aktar sens illi nisimgħu dwar Enġi għal xiex kienet tuża l-internet f'dan e, iż-żmien bikri u nkomplu anka naraw l-andament tal-mixja f'dan il-vjaġġ enċiklopediku. Kont nużah biex infittex affarijiet li kienu relatati max-xogħol. Kelli t-tifel il-kbir konna kont ngħinu jużah biex naħdmu forsi xi ftit affarijiet tal-iskola. Ehm, imma kien, kien limitat, ma kienx daqshekk eh, vast U konna għadna maħnix kom din użawh, nużawh bil-limitazzjoni tiegħu niftakar l-Explorer, Microsoft Explorer, kien idum ħafna biex jillowdja, kważi kważi kont isek tajja, tistenna, ma tantx kien viżiv, ma tantx kellu ritratti żbieħ, kien hemm ħafna text, ma kienx eh, user friendly bħal ma bħalissa, allura kont tuża ftit isek kont tieqaf ma kienx ingaġġak daqs. U tisma' dawn l-affarijiet tibda taħseb li qed nitkellmu dwar xi żmien żmien żmien żmien ilu. U fil-ferida qed nitkellmu biss dwar ftit ta' snin ilu forsi, ftit aktar minn 10 snin, 15 sen ilu. Umma il-kambjament radikali jissejjaħ rivoluzzjoni. Din hija rivoluzzjoni digitali. U Angie eh, tiddiskrivi dan eh, b'mod illi naħseb huwa personali għalija, imma wkoll fl-istess ħin osservazzjoni ta' persuna illi kibret ma' din it-teknoloġija. Li beda jiġri hu kważi kważi, mhux kważi kull sena, kważi kull ftit xhur. Ehm, bdejna niskopru apps ġodda użu ġdid, affarijiet aktar interessanti kif nistgħu nikkomunikaw. Ehm, eh, kontenut iktar interessanti eh, li jisek kważi kważi dal-internet jikber miegħek. Inti tibda tiskoprih waqt li hu kienet isir iktar interessanti għax da eh, madwar id-dinja kollha kienu qed japplowdjaw iktar informazzjoni. Per eżempju, ehm, kont nużaħ biex insajjar. Ilma doffi għandu recipes da, perfect, ħan nidħol, ħan iċċekja. Kont nużaħ biex nara per eżempju affarijiet li qed jiġru barra minn Malta ehm, ta', ta kultura, ta' arti, nużawh biex infittxu ehm, fuq affarijiet ehm, u postijiet li nixtiequ nżuru, allura bħala travel. eh, nużawh biex nikkomunikaw iktar b'mod komdu eh, man-nies barra minn Malta, emails, eh, ritratti nibatu lill-familji. Kif tajt, kif beda jikber l-internet, aħna bdejna nikbru miegħu. Kif beda jikber l-internet, aħna bdejna nikbru miegħu. Ftit kliem li jinstama' forsi sempliċi, ma fih fl-istess ħin riflessjoni filosofika profonda tassew. Ħana ripetiha. Kif beda jikber l-internet, aħna bdejna nikbru miegħu. X'ifisser dan imma? Ifisser illi din ir-revoluzzjoni diġitali ħalliet impatti u impatti li bih bdejna naraw kambjament, għax mhux qed nitkellmu hawnhekk dwar evoluzzjoni minn ħaġa illi tmur għall-oħra b'mod li jinħass naturali, imma forsi hemm anka dawk il-mumenti wow. Mumenti illi fih tara dik il-bidla, bidla illi issa l-affarijiet mumiex kif kienu qabel, mumiex kif kienu qabel għax imbidlu, imbidlu b'tali mod illi mhux biss morna ximkien ġdid, imma morna ximkien ġdid illi ma nistawx niġu lura minnu. U dik hija propju id-definizzjoni ta' rivoluzzjoni. Hekk kif kiber l-internet, aħna komplejna nikbru miegħu. Ikun hemm hawn żgħar li pereżempju ilma dof, ara, mela inti tista' tagħmel hekk hawn, mela anki din l-informazzjoni tista' ssib Ara, mela hekk, tibda tagħmel skoperti żgħar li inti qas ikun daħallek fl-iċken idea f'moħħok li daw jistgħu jinstax hemm ħafna informazzjoni li qas timmaġina minn daħala, imma xi ħadd applowdija b'xi mod u ġili toqgħod tajt ma' dofi jara di di speċifikament għalija di di li kont qed infittex jien, possibbli xi ħadd fitsim x'imkien fid-dinja ħass il-bżonn daqsi u poġġa dik il-ħaġa li qed tkellem li speċifikament eh, fuq is-suġġett jew fuq dik il-kwiri li għandi jien. Appliance xi ħaġa li inti tkun pereżempju tlift l-instructions tagħha jew mhux qed taħdem l sew u tidħol u tiċċekja u tapload, eh, sorry, mhux tapload, downloadja eh, manual speċifikament għal dak il-mudell, għal dak il-prodott li forsi ilu għandek għaxar snin li fl-ebda dinja għatma tifhem il-documentation tiegħu biex jgħinek eh, u tajt il-mado. Per eżempju, eh, issa tiċċekja temp, tiċċekja traffic, tiċċekja xġara madwar id-dinja kollha, tant kemm għandek informazzjoni kważi kważi esaġerata, kienet overload għalija u mxejt erba passi lura u bdejt naqta is-sorsi u bdejt kif tajt isek niprofa nifoka fuq dak li verament jinteressani. Għax kontet inħoss li kienet kienet kont qed niġi esposta l ħafna informazzjoni, qed naħli ħafna ħin, imma ftit minnu huwa ta' vera u utilità u ta' użu għalihom. Allura ħalli niġu għal dak li huwa ta' użu u utilità għalihom. Eh, mhux eh, ħin moħli fi xejn, imma ħin eh, fit-tfittxija ta' arfin, erf, tarif, Dawn huma kliem li jiġu kollha mill-istess serq. L-istess serq illi eventwalment iwassalna mhux b'mod lingwistiku, imma b'mod kunċettwali għal dak li hija il-Wikipedia hija ħaġa hija e, e, e, entità ħajja. L-enċiklopedija li kelli d-dar ġiet printed forsi xi ħames snin, sitt snin, forsi naħseb anke għaxar snin qabel ma bdejt nużajjien, allura inti eh, tirrealizza li l-informazzjoni li hemm hemm hija informazzjoni antikwata, speċjalment f'ċertu suġġetti li jkun hemm kambjamenti u żviluppi kbar. Wikipedia inti għandek moħħok mistrieħ li dak il-moment li ħad idħol fiha iċ-ċansiż huwa li li ftit minuti jew sigħat jew forsi ġurnata qabel kien hemm xi ħadd u żidilha l-informazzjoni l-iktar updated li teżisti madwar id-dinja. Ma jistax ikollok iktar source perfett u korrett mill-Wikipedia. Ma jistax ikollok sors aktar korrett u perfett mill-Wikipedia. Tinstema' kważi eżaġerazzjoni din, imma ikolli ngħid li hemm il-verità fiha. Hemm il-verità b'mod partikolari ħafna. U Allura tajjeb illi naraw anka b'dan il-mod ta' ħsieb ta' Angie għaliex hija daqstant tajba il-Wikipedia. Da bħal kull bħal kull ngħidu app jew jew jew source ta' informazzjoni li tkun open, open data, da inti ħajkun hemm min ipoġġi l-informazzjoni tista' tkun informazzjoni ħażina, tista' tkun informazzjoni tajba. Iżda, is-sistema ta' checks and balances ta' nies li qed jiċċekkjaw l-affarijiet li qed jiġu sottometti, qed qed jassigurak li jekk kien hemm xi ħadd li poġġa xi informazzjoni li ma kienx vera jew forsi kienet informazzjoni li forsi kienet qiegħda xaqleb ftit il-bot mill-verità forsi biex taġevola il xi entità jew xi persuna partikolari, tista' serraħ moħħok li ftit sigħat wara ħajkun hemm xi ħadd ħajirrealizza li din mhix sew u li di kienet biased u ħajamel ħajħu azzjoni u jneħħi din l-informazzjoni. Jiena ġrat li personali kif kif taf ton jiena eh, nikkontribwixxi Wikipedia u eh, niffaċċja informazzjoni, per eżempju nkun sib xi informazzjoni jew per eżempju fuq affarijiet ta' Malta, iżda eh, li jkunu affarijiet li forsi tkun tafhom inti imma m'hemmx mhumiex dokumentati. jew li forsi għallek xi ħadd u inti kbirt tisma' bihom, kważi kważi tista' tgħid li 100% żgur li minti qed tgħid xejn li mhuwiex sew, iżda jekk ma jkollok sors li l-Wikipedia tikklassifika bħala sors li jista' li tista' żżomm fuqu, Inti ma tistax taqbad u tikteb, jiena nista' naqbad u nidħol u nikteb, imma within eh, dawk il-ftit sigħat ħassib editor minn madwar id-dinja li jgħidlek isma' dil-informazzjoni li ktibt inti mhux fondata u ħajkonna neħwiele. U hawn nerġgħu niltaqgħu ma' l-edituri tal-Wikipedia, l-edituri tal-Wikipedia li fosthom tista' tkun int. Imma b'mod partikolari, illum qegħdin nisimgħu kif Angie hija editur tal-Wikipedija fost oħrajn. Jiena nieħu dan ir-rwol vera b'sens ta' responsabbiltà u serjetà. Verament inħossha għax nemmen li tant hawn informazzjoni li qed tiġi mitlufa, tant hawn informazzjoni li mhux qed tiġi dokumentata li jekk ħadd mu ħajpoġġi bil-qeda u joffri ftit minn ħinu biex eh, jagħmel sforz u jiddokumenta din l-informazzjoni diħa tintilef għal dejjem. U nħoss li jisni qed nagħmel xi ħaġa li forsi jorrajt min jarajdu viva diħa titħol titkeb erba' kelmiet l-awlem vera ekku imma akkumulazzjoni ta' informazzjoni li qed tiġi miġbura fil-ħin, qed tiġi miġbura b'mod sew u qed tiġi rreġistrata f'sistema li inti fil-futur ħajkun hemm nies li jistgħu jaċċessawha faċilment, jiena nemmen li huwa huwa ta' unur li inti qed toffri xi ħaġa bla ma tistenna xi ħaġa lura immedjata. Qed toffri xi ħaġa għat-tfal tat-tfal tiegħek, qed toffri xi ħaġa għall-futur u n-nies li ġejjin waraj. Jekk kieku ħadd ma jagħmel din l-effort, kieku m'hemm xejn, it-tfal tiegħi u jiena ma nistgħux nidħlu u niċċekkjaw u naraw u naqraw fuq affarijiet li m'għandx informazzjoni fuqhom. Da xi ħadd poġġa bil-qiegħda, ġabar l-informazzjoni li kellu, u applawdja u nħoss li huwa fi dmirni nibdew nagħmlu daw l-affarijiet u għalhekk vera nixtieq li jkun hawn iktar edituri tal-Wikipedia għax vera mhuwiex diffiċli. Irid ikollok ċertu affarijiet bażiċi imma affarijiet li titgħallimhom very easily eh, jekk inti ma, ma taplodjax informazzjoni, ma tistax issib l-informazzjoni, min ipoġġiha irid ikun hemm biex min jiġi ifittxa isiba. Punt relatat ma' dan kollu huwa il-bżonn allura ta' aktar edituri. Inti illi qed tisma' eh, din ix-xandira bħalissa probabbilment m'intix editur tal-Wikipedia. Imma tista' tkun editur tal-Wikipedia. U eh, Jiena nipprova nara u nifhem dejjem kif jista' jkun hemm aktar minn dawn l-edituri tant bżonnjużi tal-Wikipedija. Kunċett ta' demokratizzazzjoni tal-għerf, xi ħaġa tassew sabiħa, xi ħaġa tassew rivoluzzjonarja, imma irridu nifhmu sew x'inhuwa r-rwol ta' editur tal-Wikipedija u x'inhuwa li jwassal lil dak li jkun biex isir Editur tal-Wikipedija. Nemmen li hawn ħafna ħafna nies li forsi jew forsi qatt ma kellhom ċans jagħtuha daqqa t'għajn serjament lill-Wikipedija jew forsi jibżgħu minnha għax jikkunsidrawha xi ħaġa li ma jifhmux fiha jew xi ħaġa forsi komplikata jew xi ħaġa li forsi jaħsbu li mhumiex kapaċi jikkontribwixxu għaliha. Dan mhu minnu xejn. jiena bdejt ftit snin ilu ehm, m'għandix xi eh, kif tajt ma ħadx xi courses kbar tal-Wikipedia, bdejt eh, nirranġa artikli, nżid informazzjoni li kont sibt, ftit ftit tibda titgħallem x'għandek tagħmel u x'm'għandek x'tagħmel u tibda tibbildja eh, data li għandek fuq is-sit. Proċess, iktar ma tibda tikteb, iktar tibda tifhem eh, il-mod kif tippreżenta x-xogħol, l-affarijiet importanti li titiżżid, ehm, is-sorsi, da bħal kollox fid-dinja huwa proċess li titgħallem u tara xem importanti li għandek tagħmel. Imma kważi kważi nista' ngħidlek jiena impoġġi bil-qiegħda u ngħid ivara dal-artiklu għandu bżonn għandi għandi informazzjoni li għadu mhux qed jidher fuqu u nista' ndaħħalha jiena. U fi ftit minuti jiena b'dak naqra intervent tiegħi żgħir żitt iktar informazzjoni li tista' tiġi aċċessata minn nies madwar id-dinja. F'sitwazzjonijiet bħal ma faċċajna dis-sena fejn in-nies kellhom bil-fors jissakru ġewwa, sorsi ta' informazzjoni bħal Wikipedia f'daqqa waħda jiġu iktar importanti minn qatt qabel u l-informazzjoni li tiġi miġbura u li tiġi mpoġġija hemm hija importanti iktar minn qatt qabel għax inti qed taċċava batin waqt li qiegħed id-dar Kważi għandek id-dinja madwarek bla ma kellek għalfejn toħroġ. U hawn allura issa wasal l-waqt biex nisimgħu kif Angie eh, bdiet tinvolvi ruħa fid-dinja tal-Wikipedia, b'mod partikolari fid-dinja tal-Wikipedija, fejn aħna naraw u nifmu eh, kif huma l-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta illi jiġbdu lil nies bħal Angie Balzan u lilek illi qed tismagħna bħalissa biex anka tipparteċipa f'dawn l-attivitajiet illi jtejbu il-Wikipedia, inkluż il-Wikipedija li hija l-Wikipedia bil-Malti. Jiena bdejt it-triq tiegħi tal-Wikipedia għax kont qiegħda nieħu kors ta' digital curation u parti minn dal-kors kien jirrikjedi li jiena naħdem fuq il-proġett ta' Art and Feminism li hija eh, exhibition li tiġi kreata minn Wikipedia biex tejn tesponi artisti nista fil-pajjiżi tagħhom u tesponi l-arti tagħhom u il-feminizmu. f'dan ix-xogħol jien kelli bżonn nikteb u nirranġa pages, artikli tal-artisti li kienu qed jieħdu sem fl-exhibition. U hemmhekk jiena bdejt nifhem ftit ftit eżatt Wikipedia x'inhi għax kont qed nidħol fil-pages ta' dawn l-artisti u nżid informazzjoni kemm relatata mal-exhibition li kien qiegħda post kien qiegħda issir dak iż-żminijiet, kif ukoll affarijiet forsi fil-passat tal-artisti biex nipprovaw kemm jista' jkun inkabbrulhom il-profil tagħhom, insaħħu l-profil tagħhom. L-ewwel esperjenza ma' Wikipedia, met inti jinteressak is-suġġett, jien hekk inħossni Wikipedia, nibda nibda isni, nibda nħares li s-siġra, imma nsib ħafna ħafna ħafna branches. U nintilef inħares lem, u nintilef inħares law, u niklikja fuq hemm, u niklikja fuq hawn, isni triq għax ħaġa tiġbed il-oħra. tibda fuq suġġett u mbagħad tgħid hi ara ara di di x'inhi hi ara di ma kontx naf eħe din naf x'inhi ara ma kellix idea li di connected ma di il-konnessjonijiet tant huma tant huma vasti li tista' tqatta' sigħat eh, tkun bdejt b'suġġett wieħed jew forsi tibda ehm, tfittex fuq personalità partikolari u titħol fuq per eżempju l-moviment li kien involut fih, titħol forsi il-pajis li kien jgħix fih, is-sena li kien jgħix fih, u tibda ma tiqafx. E, u dik hija sabiħ tal-informazzjoni, tal għax edha kollha miġbura u tista' tmur f'liema triq tixtieq. U għall-inġi dawk it-toroq imorru anke lil hinn minn dan l-ewwel proġett li ħadet sem fih. Eħe, wara wara li s- li spiċċajna i- il- il- il-proġett tal-Art and Feminism, em, għajna mixjin fuq eh, proġett ieħor li huwa CEE Spring. Em, u din, din kienet em, xi ħaġa fuq skala forsi ftit ikbar em, u kienet tirrikjedi ehm, affarijiet differenti. Wikipedia qatt ma jħallik toqgħod bi kwietek, dejjem hemm xi ħaġa interessanti x'tagħmel, qatt minn tħadd idea għax l-affarijiet huma totalment differenti kull darba. Ehm, u si Spring konna qed nagħmlu ehm, translations ta' eh, pages importanti ta' pajjiżi differenti. U dik kienet joint effort ta' ħafna pajjiżi li um, kulħadd kienet jitranslateja il-pages ta' xurxin. Um, Tinstema naqra komplikata, imma uh, interessantissima xina um, b'dal-proġett tant tal-lim taffarijiet meta kont qed nitranslateja affarijiet pereżempju ta' interess tal-Greċja, tal-Polonja, Azerbaijan, tant tal-limt fuq fu pajjiżi, postijiet, ikel interessanti, personalitajiet, annimali li forsi jiġu minn dak il-pajjiż. Um, u tikkrea pages uh, bil-lingwa partikolari. il-pages kienu bl-Ingliż u aħna translejnajnijom bil-Malti biex eh, b'dak il-mod aħna ehm, saħħaħna il-Wikipedia tal-lingwa Maltija. U hawn waqt din it-taħdita terġa' tqum il-mistoqsija dwar il-lingwa Maltija, l-sin Malti u l-użu tal-Malti fil-Wikipedia u mod partikolari naturalment fil-Wikipedia li hija il-Wikipedija bil-Malti. Jiena nikteb kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Inħoss li bl-Ingliż l-artikli jiġu mod iktar easy għalija, għax forsi imdorrija nikteb ħafna bl-Ingliż. Iżda, meta niġi biex nikteb bil-Malti, jiena nuża l-kliem li jintużaw ta' kuljum, kliem normali, kliem li kulħadd juża fit-taħdidiet tiegħu ta' kuljum man-nies ta' madwaru u ma kellix bżonn xi informazzjoni kbira, ma kellix għalfejn kun naf ħafna klim ikkomplikati, forsi klim antiki Maltin. Jiena niprofa kemm jista' jkun inkun korretta, eh, nipprova ortografija tajba, il-sentenzi mexxejja u nipprova nagħti deskrizzjoni kemm jista' jkun eh, li tagħmel sens. M'hemmx għalfejn tkun ġenju fil-Malti biex inti eh, tikkontribwixxi fil-Wikipedia bil-lingwa Maltija bl-ebda mod. U hawn huwa fejn nibża illi jistgħu jitgerxu anka. ċertu nies illi jistgħu jkunu involuti direttament fil-Wikipedia u fil-Wikipedija. Eh, l-użu tal-lingwa, il-kidba, u maffarijiet li forsi jihtieġu ċertu sena, ċertu teknika. Eh, għal-kem benġi anke era tissimplifika l-affarijiet u ekku għanda raġun. Eh, f'dak li qed emmin forsi iħoss li l-affarijiet forsi m'għandhomx ikunu daqshekk sempliċi u m'għandhomx ikunu meħuda daqshekk mod ħafif u leġġer. Imma għal dawn il-nies li forsi jaħsbu b'dan il-mod u li allura forsi l-lingwa tista' anka tkun u l-kidba mhux biss il-lingwa, jistgħu jkunu allura eh, flimkien eh, ostaklu eh, biex wieħed iħoss li jista' jipparteċipa. Meta jien ngħid li inti tista' tipparteċipa fil-proġetti tal-Wikipedia, Iva, minix qiegħed nesaġera. Qiegħed ngħid xi ħaġa illi tassew tappella għal kulħadd għax hemm modi oħra, mhux biss bil-kitba, kif inti tinvolvi ruħek fil-produzzjoni tal-enċiklopedija online li hija il-Wikipedia. U għal dawk kollha li forsi iħossuhom ftit iebsa biex jiktbu kemm bil-Malti u kemm bil-Ingliż, Wikipedia għandha eh, dan il-proġett jismu Wiki Loves Monuments li huwa ehm, kompetizzjoni ta' fotografija li ssir darba fis-sena u ifimni da' żmien kulħadd għandu mobile fidu b'kamera diċenti ehm, u Wikipedia tattik l-opportunità tiddur pajjiżek tara s-siti storiċi u monumenti u siti li forsi ikunu ikollhom ċertu importanza tieħu ritratt, tapplowdjah ehm, fuq Wikipedia u eh, tieħu għandek iċ-ċans li tieħu sehem f'kompetizzjoni kemm lokali u kemm internazzjonali. Dis-sena Wiki Loves Monuments ehm, kienet suċċess kbir, ehm, kenna konkorrenza tajba ħafna, kenna nis li kienu fotografi professjonali u kellna nies ukoll li huma nies normali li jieħdu pjaċir jieħdu ritratti bil-mobile u kellna eh, kollezzjoni ta' ritratti vera sbieħ. Eh, issa bih ta' dil-competition ovvja barra li tħu pjaċir li inti eh, tirbaħ xi ħaġa huwa li Kull ritratt li jiġi eh, sottomet uploaded Wikipedia, da hemm ċans li jintuża biex ehm, isebbaħ jew jagħti iktar importanza jew jagħti iktar informazzjoni artikli li jkunu qed jiġu miktuba relatati mar-ritratt. Per eżempju, jekk inti għandek ritratt eh, ta' pinu u daħħaltu fil-Wikipedia, sorry, fil-Wikilab. Per eżempju, ħanibdew. Ekku. Per eżempju, jekk inti ħadsem fil-Wikilavs Monuments Competition u per eżempju, sottomettejt ritratt tal-Knisja ta' Pinu Fawdex, jekk ikun hemm kontributur bħali jew bħal ħafna soħrajn li huma jikdbu ehm, artiklu fuq tapinu, daw ikunu qegħdin ifittxu ritratt li jabbinawh ma' dak l-artiklu. U ċans żuma li daw jidħlu fil-sistema depozatorju tal-fotograf, tal-ritratti, u jsibu r-ritratt tiegħek u jabbinawh mal-artiklu. U inti naħseb jien huwa ta' onur li tara r-ritratt tiegħek jidher fl-artiklu ehm, li l-nies jistgħu jidħlu u jaqraw. Issa wasal il-waqt biex naraw daqsxej ximis, ximis sew għal Wikimedia Community Malta u sew għal NG, naturalment fil-kuntest tal-Wikimedia Community Malta. iktar kemm nersqu viċin tas-sena li ġejja, aħna nibdew naħsbu u naraw fi proġetti ġodda li konna pjanati għas-sena għas-sena li qed naraw qudiemna. Nitolbu li nisperaw li s-sitwazzjoni tibda tinbidel u forsi jibdew l-affarijiet ftit ftit jiġu għan normal, iżda il-proġetti u l-affarijiet interessanti li jżommu lil Wikipedia ħajja daw ma jifqu qatt, immaterjali s-sitwazzjoni. Eh, dejjem ikun hemm affarijiet interessanti li qed jiġru eh, u dejjem ikun hemm bżonn ta' nies li jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom kemm kidba, kemm ritratti, hemm ħafna opportunitajiet li bniedem jista' jista' jieħu biex jinvolvi ruħu. Il-Wikimedia Malta dejjem għaddejja, dejjem b'affarijiet interessanti, proġetti eh, ma nifqux u hija ħaġa sabiħa ħafna li inti tħoss li tista' toffri eh, il-ftit ħin tiegħek jew ftit informazzjoni, affarijiet li forsi tista' li tista' tgħid jew li tista' tikteb jew li tista' tikkontribwixxi ammont iżgħar li jagħmlu differenza kbira. Ħafna attivitajiet irridu nsaħħu il-wiki il-Wikipedia bil-Malti hemm ħafna artikli li għadhom irridu jiġu miktuba u għawek għanna vera għanna bżon lajnuna ta' ħafna nis, nafu li għaw ħafna nis li zgur ħaj interessom jajnuna. Eh, per eżempju, affarijiet tipiċi, affarijiet per eżempju sempliċi li inti tajtara għaw artiklu fuq il-belt. Tajt i, imma per eżempju, għaw artiklu fuq il-belt kif mawx artiklu fuq il- xi eh, per eżempju Grand Harbor. Kif da page memx tiegħu kif jista' jkun ikollok artiklu fuq il-belt u ma jkollokx artiklu fuq il-port il-kbir. Ehm, hemm ħafna affarijiet li fadallhom isiru. Din hija eh, proċess eh, aħna ma nifqux naħdmu, nippruvaw kemm jista' jkun nikdbu bil-ħin limitat li kollu kulħadd nagħtu dik in-naqra u aktar ma jkun hawn nies jagħtu dik in-naqra flimkien nistgħu vera nsaħħu l-Wikipedia bil-Malti. Hemm ħafna ħafna ħafna artikli x'għadhom jinkitbu. Aħna kważi kważi nista' ngħid li aħna fortunati li tant għandna informazzjoni, tant għandna postijiet storiċi, tant għandna arti eh, li għandna ħafna x'nikdbu fuqha. Eh, u jaħsra jekk ma nikdbu aħna ħadd ma ħajktiba, hemm bżonn li namlu mill-aħjar li nistgħu biex insaħħu il-Wikipedia bil-Malti. U bħalma aħna nikdbu artikli bil-Malti, li daw jinqraw biss mill-Maltin jew minn dawk li jifmu l-Malti, huwa importanti li daw l-artiklu jiġu introdotti b'lingwa li forsi hija ikbar u tiftiem ma' aktar nis madwar id-dinja. U dan huwa s-sabiħ ta' Wikipedia li informazzjoni minn pajjiż żgħir daqs Malta jista' jiġi aċċessat minn niskola ta' dinja, minn min ikun interessat jara naqra ehm, fuq affarijiet ta' Malta, daw kull ma jridu jagħmlu jidħlu, jiklikjaw jsibu artikli fuq affarijiet Maltin miktubin bl-Ingliż. Ehm, u b'dan il-mod aħna mela number one qegħdin kemm jista' jkun eh, najdu lid-dinja kollha u noffru informazzjoni fuq l-affarijiet li għandna u l-postijiet u l-informazzjoni li għandna fuq Malta. Kif ukoll dawn l-artikli li jiġu tradotti mill-Malti għall-Ingliż u mbagħad jistgħu jiġu tradotti f'ħafna lingwi oħra bil-proġetti li huma CE bħal CE Spring li jkun hemm nies mill-pajjiżi kollha li jkunu qegħdin jaraw ehm, artikli minn Malta u daw jitroduċuhom fil-lingwa tagħhom rispettivament. Alla tista' timmaġina minn min artiklu żgħir li forsi inti ktibt bil-Malti, darġi tradott bil-lingwa Ingliża u mbagħad minn hemm da ħajja tiegħu. Dad qed jaqraw minn ħafna ħafna ħafna lingwi differenti, nis differenti madwar id-dinja. Hija ħaġa vera tal-meravilja li ehm, artiklu żgħir li nkiteb bil-Malti da jiġi tradott bl-Ingliż u mbagħad jiġi tradott minn ħafna lingwi oħra u jista' jiġi espost madwar id-dinja kollha u kulħadd jaqrah bil-lingwa tiegħu. U da bil-proġetti li tagħmel Wikipedia kull sena. Nittama li inti qed tismana u b'dan kollu li għadek kemm smajt lill-enġi tajt f'dan l-aħħar nofsija jew ftit aktar, inti wkoll titħajjar tieħu sem fl-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta. Id-dettalji dwar dawn l-attivitajiet issibuhom dejjem permezz tal-websajt tal-Wikimedia Community Malta illi jsibuha fuq www.wikimalta.org. Hemm dawk l-artikli dwar il-bliet u rħula Maltin. Dan huwa suġġett ikolli ngħid xi ftit għall-qalbi għal-fatt li ħafna snin ilu meta kont tifel żgħir niftakar il-ktieb ta' Alfi Gullajmir propju b'dan l-istess isem, bliet u rħula Maltin. Is-suġġett jaffaxinani b'tali mod illi kmini f'din is-sensiela għażilt illi interra f'din l-odissea li fiha nimirħu fl-enċiklopedija b'mod kultant xi ftit serendipitus, imma drabi oħra e, b'mod li forsi huwa xi ftit aktar loġiku għalli ngħidu hekk. U konna morna il-gżira. Is-subborg ta', ta slima li huwa il-gżira jew nkella Illum il-belt illi hija wkoll il-gżira. Meta ħrisna lejn l-artiklu dwar il-gżira, konti kummentajt dwar il-fatt e, illi dan l-artiklu mhuwiex ibbażat biżejjed fuq referenzi illi wieħed jistenna eh, dwar dak illi hemm miktub dwar eh, dan il-post eh, il-lokalità tal-gżira, imma jidher illi ħafna minnu huwa ibbażat fuq dak illi jafu n-nies b'mod ġenerali. Dan mhuwiex il-mod kif taħdem il-Wikipedia. U wis anqas huwa naturalment kif taħdem il-Wikipedia li hija l-Wikipedia bil-Malti. U allura hawnhekk eh, ikun tajjeb allura illi jinterqu lejn mm, belt jew raħal ieħor f'Malta eh, biex natu ħarsa lejn kif hija rappreżentata din il-lokalità eh, differenti. U anka biex norbot xi ftit mal-mistiedna li ltqajna magħha eh, aktar kmini fejn qegħdin nippreżentaw din l-istess eh, żjara issa illi tisma' inti eh, f'dan il-moment, għażilt il inħarsu lejn il-lokalità ta' Birkirkara. Ikolli nistqar li ma' Birkirkara għandi rabta familjali għal-fatt li e, il-familja tan-naħa ta' missieri huma minn Birkirkara. Ġifieri aħna sant minn Birkirkara. Fil-fatt, in-nannu tiegħi li għalih jina msemmi Antonio Sant, eh, maruf bħala Tony jew Ninu, eh, iwa mitfun propju fil-kannierja tal-parroċċa ta' Santalina. U dana miet fl-1967, ġifiri miet eh, ferm aktar minn 50 sen ilu fil-fat eh, jiena malħatux anqas ħaj. U għalek jiena imsemmi għalih. Ma dak mandu jaqsam xej ma dan l-artiklu enċiklopediku, naturalment. Dan huwa eh, biex jiena ngħid illi sew minnaħa mhux biss ta' sant, minnaħa ta' missieri, imma anke wkoll minnaħa ta' missieri eh, ta' mamo, eh, aħna minn Birkirkara. B'daqshekk però eh, il-konnessjoni ma' Birkirkara intemmet fi snin 20, il-konnessjoni diretta ma' Birkirkara għalkemm kif qed ngħid in-nannu tiegħi huwa mitfun propju fil-parroċċa ta' Santalina f'Birkirkara. Imma nifqu hemm dwar dan għax anka tajjeb illi naddu għal l-artiklu veru propju dwar Birkirkara fil-Wikipedia. Jekk wieħed jibda eh, mill-Wikipedia popolari bl-Ingliż, naraw illi l-artiklu huwa wieħed ferm itwal minn dak tal-gżira li konna ħarisna lejh qabel. U jidher allura illi dan l-artiklu mhux biss huwa eh, eh, eżistenti bl-Ingliż, imma wkoll ħaġa tal-iskantament b'madwar 60 lingwa oħra. U naturalment eh, ma' dawn il-lingwi hemm ukoll il-Malti. L-artiklu bil-Malti dwar Birkirkara eh, jidher li huwa eh, mhux ħażin eh, meta tqis li fil-Wikipedia bil-Malti li insibuha bħala il-Wikipedija kif inħobb infakkar dejjem, hemm anqas minn 4000 artiklu. U allura jekk inħarsu aktar mill-viċin lejn l-artiklu dwar eh, il-lokalità ta' Birkirkara, insibu per eżempju li fil-paragrafu introduttorju hemm miktub propju hekk. Birkirkara hija belt fiċ-ċentru ta' Malta. Hija l-aktar belt popolata fuq il-gżira bl-24,356 abitant fl-2020. U hawnhekk hawn referenza illi toħodna eh, biex naraw anka l-istatistika eh, propju tal-gvern illi ħarġet fil-gazzetta tal-gvern ta' settembru tal-2019, ġifiri għal-kem forsi min jista' jikkontesta dan u jgħid jinnaf per esempio għal-ormi huwa ikbar għal xi raġuni jew oħra, eh, din hija l-istatistika li hija kwotata hawnhekk minn eh, l-2019 allura l-2020 fejn qegħdin aħna llum. Il-belt tikkonsisti f'ħames parroċċi awtonomi. Sant'Alina, San Ġużeb Ħaddim, il-Madonna tal-Karmnu, Santa Marija u San Ġorġ Preka li huwa fis-Swatar. Il-motto tal-belt huwa Inħok Sinjo vinces li hija espressjoni bil-Latin li tfisser b'dan is-siljal int terbaħ. Din hija għal viżjoni ta' salib li kellu l-Imperatur Konstantinu bin Santalina li waslet għal konverżjoni tiegħu għal fidi nisranija u l-arma għandha salib aħmar sempliċi b'kuruna fuqha. U allura hawnhekk naraw anka ir-rabta li hemm storika eh, ma' tradizzjoni eh, eh, nisranija f'dan l-aspett. L-artiklu fih diversi taqsimiet, fil-fatt fih 13 il-taqsima b'kollox apparti din l-introduzzjoni, Jina l-lum minix sa naqralkom dan l-artiklu kollu, ma sa ngħidilkom biss illi l-ħdax il taqsima ewlenija, apparti ż-żewġ taqsimiet li hemm bir-referenzi u l-ħoloq esterni li issa drajnihom sew, hemm eh, taqsima dwar l-etimoloġija, Umbat oħra li tkompli dwar il-ġeografija, il-klima, l-istorja, kif wieħed jistenna eh, dwar kwalunkwe lokalità mhux biss f'Malta imma anke madwar id-dinja. Partikolarment dwar Birkirkara ma jistax jonqos li jiddominaw il-knejjes. U hawnhekk għandna anka żewġ eh, sotto taqsimiet għal knisja ta' Santalina u l-knisja l-qadima. Imbagħad is-sitt taqsima hija dwar l-arkitettura u l-postijiet importanti e b'sotto taqsima riservata preċiżament għal monumenti. Is-seba taqsima hija dwar il-Kunsill Lokali ta' Birkirkara u imbagħad ngħaddu biex naqraw anka dwar eh, xi ħaġa li għandha x'taqsam maż-żoni eh, f'Birkirkara. L-aħħar tliet taqsimiet huma tliet taqsimiet forsi xi ftit aktar ħfief fis-suġġett tagħhom. Għal-fatt li d-disa taqsima hija dwar l-isport, l-10 taqsima hija dwar nies imwilda fil-lokalità partikolari li qed nħarsu li hawnhekk illi hija Birkirkara u il-11 taqsima hija dwar il-ġemellaġġ li hemm bejn Birkirkara u tliet bliet tista' tgħid insomma għalkemm wieħed minnhom huwa xi ftit iżgħar minn belt illi insibu fl-Italja. U dawn huma Grosseto, Sorrento u Longobardi. Interessanti illi kieku kellna anka nkomplu nimirħu anka aktar fit-tul illum fil-vjaġġ enċiklopediku tagħna Nitkellmu anka dwar dawk li huma imwielda fil-lokalità u hemm żewġ personalitajiet prominenti eh, mill-lokal illi tnejn kienu Prim Ministri ta' Malta. Hawnhekk naturalment qed nirreferu għal Edi Fenek Adami u għal Fred Sant. Barra dan, naturalment, eh, titħol ukoll il-rabta l-oħra anka mal-presidenza. U allura Birkirkara huwa wkoll il-post fejn twilet l-ewwel President ta' Malta Illi huwa Anthony Mamo. U ħjar neqafaw, nax inkella spiċċa minn flok noqgħod nitkellem dwar eh, l-artiklu eċiklopediku, spiċċa nitkellem dwar eh, Anthony Mamo u kif dan kien eh, kuġin tan nanna u allura kif aħna niġu minn ta' Mamo u dawn l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmuhom birkirkara illi anke fil-fatt ibdejt bihom anke aktar kmin illum. Dik il-ħarsa lejn l-artiklu dwar l-lokalità ta' Birkirkara Mill-Wikipedija bil-Malti, għana ġejna f'tmim il-11 il-programm fis-sensila ta' vjaġġi enċiklopedici, flimkien miħaj, Tony Sant. Jina nirringrazzja l mistinna li kellna l-lum li kienet Enġi Balzan li hija membru attiv tal-Wikimedia Community Malta. Jek tridu ssiru tafu aktar dwar il-Wikimedia Community Malta, tistu żżuru is-sit tagħhom fuq www.wikimalta.org. jew isibuhom ukoll fuq il-Facebook eh, fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darbora, fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu dakinhar, nawguralkom is-saħħa. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon nhar ta' Tlieta fl-erbgħa u nofs ta' waranofsinhar b'ripetizzjoni l-Ħamis fit-Tlieta ta' waranofsinhar.